Aê, DJ Pedro, bota a camisa 100, porque melhor que tu não tem. Ela acha que tá no controle da situação. Porque deixei a chave da minha Mercedes em sua mão. Mal sabe que na minha mente o plano já tá feito. Hoje à noite a nossa morena não escapa, te pego de jeito. Quer dar um rolê comigo? Suas amigas expandou que eu sou envolvido e joga a bunda pro ar. A nave no automático, agora tu vai sentar. Quer dar um rolê comigo? Suas amigas expandou que eu sou envolvido e joga a bunda pro ar. A nave no automático, agora tu vai sentar. Quer dar, quer dar, quer dar um rolê comigo? Suas amigas explanou que eu sou envolvido. e joga a bunda pro ar. A nave no automático, agora tu vai sentar. Quer dar, quer dar. Ela acha que tá no controle da situação. Porque deixei a chave da minha Mercedes em sua mão. Mal sabe que na minha mente o plano já tá feito. Hoje à noite a nossa morena não escapa, te pego de jeito. Quer dar um rolê comigo? Suas amigas espanou que eu sou envolvido e joga a bunda pro ar. A nave no automático, agora tu vai sentar. Quer dar um rolê comigo? Suas amigas espanou que eu sou envolvido e joga a bunda pro ar. A nave no automático prática, agora tu vai sentar. Quer dar, quer dar, quer dar um rolê comigo? Suas amigas explanou que eu sou envolvido e joga a bunda pro ar. A navinha no automático, agora tu vai sentar. Quer dar, quer dar. Eu tô fechadão com o Jonathan Cauê Start Funk.